mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muri ko muradukurikira ariko muri mu Burundi ni mwiriwe kaze mu makuru yacu kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uburongozi bw'ikigo kijejwe ibyo kubaka amabarabara ARB buhamagarirwa kunyarutsa ibikorwa byo kuzibira ibinogo mu mabarabara n'akamo bategwa n'umukuru w'igihugu atanguza ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge hari ejo mu ntara ya Karusi umunezero ni wose kubiyunguruza bakoresheje ibarabara ry'igihugu nomero zitatu imvo nitike yagabanutse kubera iyi Kitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cyabonetse aho mu rumonge ido ni murano makuru muri bucana yandi y'ibidukikije turayagira ku giti cy'ibondo bita hafi ya ruwenzorika mu ntunge Mubanyi natwe muri ano makuru nta kw'ibi byose mu byumva ano makuru ahagarariwe na serafine hakizimana mu buhinga bw'ibyuma mw'ijumva omerinde nduwayo twongeye kukuramutsa tuguha n'ikaze makuru ko agiye kubahagurukira hamwe batohindura uko bakora Evariste ndayishimiye asigura ko bitumvikana ukuntu akanogo gato kamara umwaka kariko n’ugwa hari mu bikorwa byo gutanguza ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge irusi muri komine Shombi intara ya Karusi ejo ku munsi wa kane kurikira Evariste ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira bampende ko bariko barakora barafata bakaringaniza bakaringaniza akanogo mu ikaburimbi ngo bageretse ko bariko barakora ariho bari bagaca bigira ukaguma ubona ngo arebe arebe umwaka ugahera ubundi ugasubira ubaho uzasubira kubona ikinogo nzoca ndahagarara ntimvahagihetse nta kuko ntibyumvikana ingene umuntu ashaka guhembwa gusa atakintu yerekanye yakoze ubu tugeze mu gihe cyo gukora kandi gukora rero ntidukora amasaha Evariste ndayishimiye n’umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gisata cy'ubutunzi igisata cy'ubutare mu Burundi ngo ntigitunganijwe neza ibituma hataboneka n'icyo ubutunzi buva muri icyo gisata bufasha igihugu Pierre Nduwayo arongo ishyirahamwe abuko rivugira abaguzi mu Burundi asaba ko hoshigwaho amategeko nyayo kugira ico gisata gitunganywe neza ku nyungu y'abanyagihugu yabivuze kuri uno wa gatanu mu nama yo guhimiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka gufata mu minwe ibibazo bihanze ico gisata tumutegabiri yuko bokora ibishoboka koko kugira icyo gisata kibe igisata kisahiriza mu byerekeye ubutunzi bw'igihugu cyo gituma rero tuvuga habe politike nziza muri ico gisata haba amategeko meza ku buryo rero n'amasezerano ashingwa azacingwe afatiye kuri politike afatiye ku mategeko iyo rero ibyo bintu ari byiza biraheza mbere ugasanga e, nayo masezerano ciye aba meza naco gituma rero butiko turavugana n'abafise uruhara cyane cane mu vyerekeye ivy'amategeko mu vyerekeye bya politike abashinga amateka n'abatunga amateka nta nkeka rero twebwe turizigiye yuko iyo eh, eh, amategeko abaye meza hakaba n'ubushake tubona gusanzwe ko hari icyo gisata gishobora gutunganywa neza ku nyungu y'igihugu no ku nyungu y'abanyagihugu eh, murazi yuko igisata cy'ubutare haba hano mu karere cyangwa ku isi ari igisata iyo kitatunganijwe neza usanga mbere aho guteza imbere igihugu kivamo intambara aha rero hari iwacu tuvuga tuti koko mbona leta icyo gisata yagishyize imbere bakore abo ari bose kugira ngo icyo gisata nyine giteze imbere ubutunzi bw'igihugu twebwe ahubwo muri abo tuvuga tuti bacireho amategeko amategeko meza bashyiraho politiki nziza ku buryo abazoza kugiranira amasezerano n'igihugu bazoba ari barya nyene baje gukorera muri ico gisata ku buryo bishobora guteza imbere koko igihugu muri rusange mugabo bitazoba bije guteza imbere abantu Yubandanya uwumviriza ni radio isanganiro udukurikirana ku mirongo yacu ya FM mirongo munani n'icyenda n'ibice ndwi ibujumbura no micungararo yaho hamwe no kwijana na rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka nimba uri mu makungu Fyonda West akaburungu isanganiro akaburungu Orenage aya makuru uyakurikira ikibirira hakigwa abashika igihumbi ku munsi basaba ababijejwe gushyiraho ikindi kibanza muri icyo gisagara antoine mukunzi arongoye amakopeke mu karere k'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko icyo kibazo bakizi akizeza ko bariko baragitorera umuti mbega suko uko muzagara aho kuri kopeke ya ngozi hasa n'ahagutse ariko kubera ubwinshi bw'abantu baragundana icumba ariyo sare mu gifaransa kikuzura baragerageje kuhagura ariko biba ivy'ubusa n'abatanga amafaranga keshe usanga ari nka munani canke cumi ariko mu gihe c'ihemba ntivyoroshe inkuru zivaho kuri kopeke zivuga ko ku munsi mu gihe c'ihemba hakigwa n'imiburiburi abantu igihumbi gutyo ugasanga umuntu aramaze amasaha abiri canke arenga kandi yari ku rugendo abo banywanyi ba kopeke bavuga ko vyoba vyiza hashyizweho mu yindi quartier aho babakirira kugira n'abadandaza babika canke babikura aho ku isoko ari benshi boroherwa Antoine Mukunzi atwara amakopeke mu buraruko avuga ko mu kurindira umuti urama abanywanyi boba baraguze ikarata biswitch ituma batora amafaranga kuri BCB CRDB BCAB canke bakaja muco bita kopeke ngendanwa aho bashobora kubika no kubikura amafaranga yabo biciye muri ecocash canke lumikash Antoine Mukunzi akavuga ko amafaranga bakata atari menshi ari nkajya basanzwe batwara baje muri kopeke ingozi Ponari Muzagara isanga Isanganiro Apollinaire Muzagara urakenuye mukanya twumvirize bucana yandi bidukikije nyuma y'akakaruhuko uraca ugacana ayandi mu bidukikije igiti Kibondo, bita hafi ya ruwenzorika mu kinyamazuru kimeze nk'ikigazi umwigisha wa kaminuza y’u Burundi akaba n'umuhinga mu bijyanye n'ibinyabuzima avuga ko icyo giti gifisa akamaro kanini jacques nkengurutse asigura ko icyo giti kigwanya nk’ukura, ikindi ni uko igiti kibondo gifasha ibitari bike haba mu kubaka inzu cyangwa kugisha ibirago n'ibindi naho biruko uwo mwigisha wa kaminuza ababazwa no kubona icyo giti kiriko kirahona mu burundi bucana yandi bidukikije na Vestine butoyi Igiti kibondo bita mu kinyamazuru hafi ya Rwenzorika ni igiti kama gikunze kuba mu ntara kama imbo kuva inyanzarake kugera mu ntara za bubanza na cibitoke umwigisha wa kaminuza y'u Burundi akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'ibinyabuzima avuga ko icyo giti bimwe mu byiza byacyo ari ugukinga isidagurika ry'isi bakuye ko iryo zina ryo kwita umuvyeyi muhivu imihivu rero ni ijya migozi baje ajishamwo bijya bintu abatamba umuyebe abatamba intore bambara hanyuma kandi akaba bagikoresha mu kujisha ibirago ku bwa Jacques Nkengurutse ico giti kibondo kiravamo n'inzoga mu vyamwa vyaco kikananywanisha imiryango kubera ko vyagaragaye muri kahise kimpuzu zakozwe muri ico giti zasaba umugeni mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika mbere rero mu bihugu byo byo bimwe bimwe bya Afrika mu twagize twasanze iyo mihivu bayikoramo impuzu kandi izo mpuzu nizo mu bihugu bya afurika yo hagati izi za kongo izi za santara Africa, za kameruni za Gabon. impuzu zivuye zikozwe mu mihivu nizo bakoresha mu gukwa abakobwa ushaka umugeni mu gihe cyo hambere watanga impuzu zishika mirongo icenda kumva ko ari nk'amafaranga canke ikintu cyakamaro ikintu c'intabonwa mbere rero naho havuye yuko iyo mpuzu bayita mbongo naho havuye uko mu rurimi rw'igikongo mu rurimi rw'iringara bavuga ngo mbongo bigasigura amafaranga cyangwa bigasigura ubutunzi yamara naho biri uko Igiti kibondo kiriko kirazimangana mu Burundi. Uwo mushakashatsi mu bijanye n'ibinyabuzima abanza kwerekana ukuntu ico giti atashamba na rimwe rikingiwe kirangwamwo. Ikibazo gica kihabana uko nyene gica gitera gisubira inyuma, gitera gihona kubera amatongo yaze, abantu bakenera kurima, bamakasanga bagiza barakirandura, kikabura aho kiba kubera umuntu acavuga ati nzobanza kuronka amamesa akagisubiriza n'ikigazi kiyatumenyereye nta shamba rikingiwe kirimo. Kirahantu hatagira amasha agashyamba akingiwe urumva ugise mu itongo arashobora guhitamo bwatereka ndagikureho ndimo ibiharage ndimo imyumbati ugaca wumva yuko gica gitera kigaramigwa ku igiti cy'ibondo cyari gikwiye kugwizwa mbere bakanagitera mu ngo z'abantu nka kujya kw'amashugwe ikindi bakagitera ku nkengera z'inzuzi kugira kihakingire Vestine Butoyi na mwigisha wa kaminuza Jacques murakenuye kuri iyo bucana yandi mu gisata cyo kwiyunguruza abiyunguruza bakoresheje imiduga inywa mazutu barashima kwitike y'ukwiyunguruza mu ibarabara ry'igihugu nomero zitatu iriko iragabanuka naho itaraje aho giciro cyashinzwe na leta bashikiriza ko kuva kuri uyu w'imana itike yo kuyunguruza uvi bujumbura ugana mu rumonge imaze kuva ku bihumbi icumi igera ku bihumbi bitandatu n'amajana atanu kuri uno wa kane basaba ko ibiciro vya leta byubahirizwa buramatari w'intara ya rumonge avuga ko atampamvu n'imwe yo kuduza ibiciro byo kuyunguruza akamenyesha ko abishingira ibiciro babwirizwa kubihanirwa Jean Pierre Misago itike yo kwiyunguruza ukoresheje imiduga yo mu bwoko bwa kwasiteri inywa mazutu ku kirere cya bujumbura rumonge yari yaduze gushika ku mafaranga ibihumbi icumi by'amarundi ku muntu atamuziga afise mu minsi iheze yari igeze ku bihumbi ndwi ku muntu atamuziga afise ku w'imana uheze irakoroka gushika ku bihumbi bitandatu n'amajana atanu ku muntu kuri uyu wa kane nk'uko bamwe mu biyunguruza babivuga abagize icyo bashikiriza barashima ko amazutu yabonetse yitiki ikagabanuka ariko bavuga ko igiciro cy'ibihumbi bitandatu ku muntu cyashinzwe na leta y'u Burundi ku rugendo rwa Rumonge Bujumbura kuva ibiciro by'igitoro ku ipombo bidugijwe bataragishika ko bagasaba ko ibiciro bya leta byubahirizwa abiyunguruza bakoresheje imiduga ikoresha esanse bo baraganya kuko ibiciro bihindagurika buri munsi mbere na buri saha aho ku kirere kidashika n'ibirometero mirongo itatu mu ibarabara rya kaburimbi ushobora kuharihira ibihumbi bine canke bitanu aho ntituvuze abafise ingendeshwa zinywa esanse zima zimaze hafi indwi zibiri zitava mu mpangu nk'uko bene zo babivuga mu nama yakoresheje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku gituro cy'imiduga mu rumonge konsorateri n'itunga buramatari w'intara ya yibukije ko kizira kwishingira ibiciro kandi ko uzobirenga ko abwirizwa kubihanirwa nk'uko bimaze gushikira abafashwe agahanura biyunguruza kurira imiduga babanje kumenya amakuru yo mu makungu mu makungu dushika Dakar mu gihugu ca Senegal ahategekanijwe igiteramo kidasanzwe gihuza abaririmbyi batandukanye bo ku mugabane wa Afrika igiteramo kigamije amahimiriza yo kugabanya ibiringo ku butegetsi intwari bereye hamwe n'ibijanye na demokrasi ico giteramo gihuza abaririmbyi 11 bava mu bihugu indwi kikaba kitegekanijwe kuri uno kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya cumi n'indwi nyakanga ariko uburongozi bw'igisagara cya Dakar bukaba butaratanga uburenganzira Aniho duce turangiriza makuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire na Serafine Hakizimana dufaheje mu buhinga bw'ivyuma tubipfurize umurango mwiza